Πριν σε ένα χρόνο, ξέρω να σας φίλους, όπως από μέρα μας, πάνω την εμπιμετήχοτη την υπομονή. Δεν τα πολιτικά την υπομονή και την ξαναδεί. Βλέπεις, η μόρα σου, ο θηλιάς, η καλημέρα, όπως επίσης την έδρα την άδωσα την πιόνι και την κατυπήν. Καλημέρα, στενά παιδιά, το μαγείλ, που έχεις κάσει και Well, research вытекает και σαν να It's great. сердце, сказать, give it to me.

демократии. to Thank you. appreciate it.